Hrvatski radio, obrazovni program. Listopad je 1944. godine. Milovan Đilas, tada uz Aleksandra Rankovića i Edvarda Kardelja, najbliži suradnik Josipa Broza Tita, susreo je na jednoj cesti u Srbiji vojnika Crvene armije. Taj vojnik Sovjetskog saveza vozio konjsku zapregu punu vreća, lonaca i pokrivača za krevete. crveno armejac je pozdravio Đilasa, pohvalio jugoslavenske partizane, a onda je člana politbiroa Komunističke partije Jugoslavije pitao ovo pitanje. Je li ovo put za Berlin? To je bilo jedino što je zanimalo milijune armejaca. U bici za Stalingrad Crvena armija je konačno zaustavila njemačko napredovanje. U nizu bitaka koje su kulminirale operacijom Bagration, Crvena armija slomila je kičmu njemačkim oružanim snagama i izašla na granice Sovjetskog saveza. Tu nije bio kraj rata. Cilj je bio zauzeti Berlin, središte nacističke Njemačke i leglo zvijeri, kako je taj grad nazivala sovjetska propaganda. Da bi se pak došlo do Berlina, trebalo je prijeći preko teritorija zemalja Istočne Europe. Do rujna 1944. Crvena armija slomila je južno krilo Wehrmachta i ušla u Rumunjsku i Bugarsku. Krajem listopada, zajedno sa Narodno-slobodilačkom vojskom Jugoslavije, ušla je u Beograd. Još su na putu do Berlina ostali samo Varšava, Prag i Budimpešta. Jedno od klasičnih pravila ratovanja glasi glavni cilj uvijek treba biti glavnina suparničkih snaga. U operaciji Bagration, nazvanoj po ruskom carskom generalu iz napoleonskih ratova, Crvena armija je ponovo dokazala vrijednost tog pravila. U toj operaciji koja je počela u proljeće 1944. Crvena armija uništila je njemačku skupinu Armija Centar. 17 divizija potpuno je uništeno, njih 50 svedeno je na pola snage. 20. srpnja je završeno to mljevenje skupine Armija Centar. Tog je dana i pokušan atentat na Adolfa Hitlera. Ali crvena armija bila je na rubu snaga, njezina logistika bila je pred kolapsom. Do 29. srpnja sovjetske snage izbile su na granice istočne Pruske. Po prvi puta nakon početka rata savezničke snage su došle na njemačke granice. Tada je crvena armija došla i do predgrađa Varšave. Tog 29. srpnja preko radio valova Poljacima u Varšavi upućena je jedna poruka. Max Hastings u knjizi Armagedon, bitka za Njemačku, piše. Londonske Poljake, čije su snage bile poznate kao vojska otpora krajova, poticali su na djelovanje kako njihov nacionalistički žar, tako i radio poruka koju su 29. srpnja emitirali Staljinovi komunisti, Lublinski Poljaci. Ona je pozivala na narodni ustanak protiv nacista i tvrdila da je ruska pomoć nadohvat ruke. Bor Komorovski je vjerovao da će londonski Poljaci, ako se ne mobiliziraju, izgubiti svaku mogućnost da vladaju svojom zemljom. Njegova namjera nije bila da pomogne nadirućim Rusima i lublinskim Poljacima, već je on htio preduhitriti njihovu hegemoniju. 1. za 1944. u 17 sati na najvišu zgradu u Varšavi pripadnici vojske krajove podigli su poljsku zastavu. Preko otvorene radio veze poslana je poruka u London. Borba je počela. Ustanika je bilo oko 37 tisuća. Samo je svaki sedmi od njih imao oružje. U jednoj od prvih akcija 98 ustanika naoružanih samo revolverima napalo je jedan njemački položaj u Varšavi samo su sedmorice preživjela taj napad. Ipak, u tri dana borbi vojnici poljske domovinske vojske zauzeli su većinu grada, a njihov zapovjednik, general Tadeusz Bor Komorovski, objavio je treće kolovoza ovaj proglas. Poljaci, počela je oružana borba za oslobođenje. Prvo kolovoza domovinski zaslanik vicepremijer poljske vlade i predsjednik vijeća nacionalnog jedinstva u suglasju sa zapovjednikom domovinske vojske odlučili su da se pribjegne oružju. Tri dana bitaka s okupacijskim snagama donijeli su nam veliki taktički i moralni uspjeh. Snage domovinske vojske osvojile su veći dio grada, slomile neprijateljev otpor i u isto vrijeme oslobodile u svakom poljskom srcu entuzijazam za borbu i nadu u uspjeh. Neka dugo živi nezavisna Poljska. Nacističke snage brzo su prešle u protunapad. Jedinice Wehrmachta i SS-a ponovo su počele razarati Varšavu. U gradu su trajale ogorčene borbe između ustanika i nacističkih snaga. Borbe je opisao poručnik John Ward, britanski vojnik i ratni zarobljenik koji je uspio pobjeći iz njemačkog zarobljeništva i pridružiti se poljskoj domovinskoj vojsci. Ward je od 7. kolovoza do 29. rujna radijem obavještavao London o borbama u Varšavi. Sedmi kolovoza. Jučer u 5 sati poslje podne njemački tenkovi tipa Tigar došli su na ulice Varšave okruženi zarobljenim ženama kako bi se spriječila akcija poljskih trupa. Jedan tenk ipak je uništen bocama benzina, pravog antitenkovskog oružja nema. Varšava ima sjajne šanse i velik dio grada je u poljskim rukama. Molimo vas da što prije pošaljete oružje i streljivo. 13. kolovoza Njemačke snage brutalno su ubile ranjene i bolesne ljude koji su ležali u bolnici Svetog Lazara u ulici Volski broj 18 i u bolnici Karola i Marije. U Jeruzalemskoj aveniji, kad su Nijemci tenkovima dovozili opskrbu svojim jedinicama, pred sobom su natjerali petstotinjak žena i djece kako bi spriječili poljsku akciju. Mnoge su žene i djeca ubijeni i ranjeni. Iste se stvari događaju i u drugim dijelovima grada. 30. kolovoza Stari grad u Varšavi poprišta je strašne bitke. Cijeli dan njemački zrakoplovi nadlijeću grad i bacaju bombe. Vatre bjesne danju i noću. Nema nade da će ih itko ugasiti. Već su tisuće ljudi ubijene. Ranjeni umiru uglavnom od nedostatka vode i loših sanitarnih uvjeta. Skoro svaka rana postaje septična u roku od 24 sata. Dok su jedinice Wehrmachta i SS-a sustavno razarale Varšavu i ubijale njezine stanovnike, u Varšavskom ustanku iz 1944. godine poginulo od 150 do 180 tisuća ljudi. Jedinice Crvene armije bile su utaborene na drugoj obali Lvisle, u Varšavskom predrađu Praga i nisu učinile ništa da pomognu ustanicima. Zašto? Maršal Konstantin Rokosovski, zapovjednik snaga Crvene armije koje su bile nadomak Varšave, inače napola Poljak, Tvrdio je da je glavnina njegovih snaga u tom trenutku vezana u bitkama stotinja kilometara sjeverno i da je logistika njegovih snaga bila pred kolapsom. Ali postojao je još jedan razlog za pasivnost Crvene armije. Treće kolovo za sovjetski vođa Josif Isarionović Stalin primio je premijera poljske vlade u izbjeglištu Stanislava Mikolajčika, koji je došao u Moskvu kako bi zatražio pomoć za ustanike. Stalin je na sastanku s premijerom vojsku krajove nazvao fašističkom i još izjavio da ne može vjerovati Poljacima. Od pomoći nije bilo ništa. Sovjetski savez čak je učinio sve kako bi otežao dopremu američke i britanske pomoći ustanicima. Sve do 10. rujna odbijan je američki zahtjev da se transportnim zrakoplovima i bombarderima dopusti slijetanje na aerodrome pod sovjetskim nadzorom kako bi se opskrbili gorivom. Varšava je bila na samom rubu dometa zrakoplova zapadnih saveznika. Ustanicima u Varšavi nije bilo spasa. Norman Davis u knjizi Srce Europe piše. Borbe su s nezabilježenim divljaštvom bjesnile 63 dana. Crvena armija udaljena preko rijeke samo jednu milju, pasivno ih je promatrala. Četvrt po četvrt, ulicu po ulicu, kanalizacijski otvor po kanalizacijski otvor, vojska krajove je uz strašne gubitke bila stiskana u malenu enklavu u središtu grada. Bor Komorovski se predao 2. listopada. Preživjeli stanovnici su evakuirani. Hitler je zapovjedio da se Varšava sravni, tako da joj ne ostane traga. Bio je to kraj starog poretka u Poljskoj. Nakon toga domovinska vojska je slomljena i nitko nije ostao tko bi se mogao suprotstaviti komunistima. Nacisti su za Sovjete napravili sav posao. Crvena armija krenula je na Varšavu u siječnju 1945. Od prosinca 1944. do veljače 1945. Crvena armija se borila s njemačkim snagama za Budimpeštu. Nakon strašnih borbi u kojima je sravnjena sa zemljom četvrtina grada, Crvena armija uspjela je osloboditi Budimpeštu. 5. svibnja 1945. pobunili su se građani Praga i uspjeli su se održati dok četiri dana kasnije nije došla u grad Crvena armija. Sovjetske trupe ušle su na teritorij Bugarske, Rumunjske, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske i u istočni dio Njemačke. Da bi došli do Berlina, do Brloga, Zvijeri i da bi slomili otpor nacističke Njemačke, vojnici Crvene armije morali su prijeći preko tih država. Ali nakon što je nacistički režim uništen, crvena armija ostala je u tim državama. Stalin je u razgovoru s Milovanom Đilasom dao razlog za ostanak sovjetskih trupa u tim zemljama. Ovaj rat nije kao ratovi u prošlosti. Onaj tko okupira teritorij također mu nameće svoj društveni sustav. Svatko nameće sustav tamo gdje dopre njegova vojska. Drugčije ne može biti. Stalin nije namjeravao povući crvenu armiju iz istočne i srednje Europe. S tim je dijelom svijeta on imao druge planove, govori Krsto Cvić. Stalin je bio podjednako i kruti geopolitički realist tradicionalnog ruskog tipa, ali isto tako i komunist. On je znao što su geopolitički ciljevi Rusije u to vrijeme, jer on se ipak smatrao u prvom redu ruskim vođom, iako grozijac, i on je zbog toga zapamtio sve poruke iz prošlosti kako je Rusija bila izložena napadajima preko istočne Europe kroz povijest i kroz to je on e, onda želio svako uspostaviti tu tampon zonu sigurnu, a kao komunist iskusan u totalitarnom vođenju države, on je znao da zapravo nema sigurne tampon zone koja nije također pod potpunom ideološkom i političkom vlašću Sovjetskog saveza, a također i e, njemu poslušnih režima. I tako smo dobili kombinaciju jedne geopolitičke tampon zone, a ujedno i prethodnice za eventualno daljnje širenje koje je Stalin imao na umu komunističke vlasti u Europi, jer ta e, se njegova namjera jasno pokazala kasnije kad je bilo problema u Francuskoj, Italiji, konačno komunističke partije tamošnje su i tako bile vođene sa ciljem da tokom vremena na svoj način, u svojim prilikama, ali što prije, preuzmu vlast. Stanje nije, za razliku, koliko je meni poznato, recimo od Hitlera, koji je imao ambicije za svjetsku vlast, Stalin nije imao takve, ali se je u tom sistemu nalazila već ugrađena koncepcija svijeta kojim vlada komunistička partija, socijalističkog svijeta ako hoćete, tako da je to sve bilo zajedno. Ali za prvu ruku bilo je važno uspostaviti 100% čvrstu vlast. Na području istočne i srednje Europe nije bilo jakih komunističkih partija. Njih su ugušili režimi prije ili tijekom rata. Na primjer, Mađarska komunistička partija stigla je na mađarsko tlo tek u rujnu 1944. zajedno sa sovjetskim trupama. Režim admirala Mikloša Hortija je partiju skoro potpuno uništio. Preživjeli su samo oni ugledni članovi koji su pobjegli u Mosku. U rujnu 1944. mađarska partija imala 2500 članova. Do prosinca 1947. članstvo je naraslo do 864 tisuće. Poljska komunistička partija imala je u srpnju 1944. oko 20 tisuća članova. Do travnja 1947. broj članova narastao je na pola milijuna. U Čehoslovačkoj partija je bila nešto jača. Dobar dio ljudi ušao je u partiju zbog oportunizma ali dio njih je to učinio iz uvjerenja. Zdenek Mlinarš, kasniji čehoslovački disident, u knjizi Mraz dolazi iz Kremlja, ovako je opisao svoje učlanjenje u partiju. Član komunističke partije postao sam u proljeće 1946. kad još nisam imao ni 16 godina. Moja je generacija bila prijevremeno politizirana zbog burnog razvoja u to doba, a ujedno je bila bez političkog iskustva. Jedino iskustvo, i to napola dječje, Bile su godine rata i nacističke okupacije Čehoslovačke. Iz tog se iskustva rađao prije svega crno-bijeli doživljaj svijeta. Na jednoj strani neprijatelj, a na drugoj njegov protivnik. Jedan od njih mora pobijediti, treća mogućnost ne postoji. Suprotstavljali smo se neprijatelju sa svom mladenačkom strašću. U našem crno-bijelom gledanju glavna politička vrlina bila je naravno dosljednost i radikalnost. Dosta nam je bilo opreznosti preznosti generacije naših roditelja. Na opasnosti i kukavičluk mirisalo je sve čime su nas pokušavali odgovoriti od primitivnog radikalizma. Što je demokracija i kako je to kad pobjeda jedne koncepcije ne znači neminovno likvidaciju i nestanak druge, iz vlastitog iskustva nismo znali. U Poljskoj je komunistička partija ili kako se nazvala poserata, rata Poljska radnička partija, kasnije će tim riječima se još pridružiti riječ Ujedinjena, dominirala je u vladajućoj koaliciji. Ostale partije bile su samo ukras. U Mađarskoj i Čehoslovačkoj komunisti su bili u manjini u koalicijskoj vladi, ali su držali najvažnije resore poput unutarnjih poslova ili privrede. Rumunjska je komunističku vladu dobila još u proljeće 1945. kada je Sovjetski savez otvoreno intervenirao u korist komunističke partije, koja se kasnije nazvala Rumunjska radnička partija. Postojala je velika razlika među zemljama Srednje i Istočne Europe koje su pale podsovjetsku vlast, utoliko što su zaista neke imale i jaku demokratsku tradiciju, kao eto, na primjer, Čehoslovačka, koja je prije rata, kao dio svoje demokratske tradicije, imala jaki lijevi pokret i da pače vrlo jaku komunističku partiju. U, recimo, Poljskoj je postojao komunistički pokret, ali taj su većinom vodili židovi, i taj je bio trockistički, tako ocijenjen u Moskvi, pa ga je Moskva zagušila još e, prije drugog svjetskog rata. U drugim zemljama je komunistička partija bila razmjerno slaba. Komunisti koji su došli na vlast u tim zemljama, može se reći nisu došli voljom tih naroda, došli su na sovjetskim tenkovima, grubo rečeno, i sad su se našli u jednoj teškoj situaciji. U nekim zemljama je čak e, još to bilo vrijeme reparacija. Sovjetski savez je eh, inzistirao da te zemlje koje su bile formalno zaračene sa Sovjetskim savezom, a to su bile Rumunjska, Bugarska i Mađarska, da te zemlje moraju, a također da kako je istočna Njemačka okupirana, da te zemlje moraju plaćati reparacije. Iz tih zemalja se apsolutno uvozilo sve po volji Sovjetskog saveza, mašinerija, tračnice željezničke su se demontirale da odlaze u Sovjetski savez, jer naravno Sovjetskom savezu je trebala ta obnova. Bila je silna eksploatacija nafte u Rumunjskoj. Uz vrlo niske cijene su se morale isporučivati razne robe Sovjetskom savezu i tako da je to u izvjesnom smislu bilo, bio još jedan dodatni problem za te komuniste. Ne, da su, ne samo da su imali pred sobom e, pučanstvo koje baš nije bilo ni oduševljeno, niti se, e, niti se radovalo e, tom novom režimu kao oslobođenju čak većinom, nego je moralo i živjeti sa posljedicima jedne, jedne grube eksploatacije sovjetske. Europu nakon drugog svjetskog rata Winston Churchill je opisao ovim riječima. Kosturnica, hrpa ruševina i tlo idealno za širenje bolesti i mržnje. Procjenjuje se da se krajem rata u Europi oko 50 milijuna ljudi bilo našlo izan svojih domova. Njih 16 milijuna bili su takozvane raseljene osobe. Ta kategorija obuhvaćala kako izbjeglice, tako i robovsku radnu snagu koja je radila za Treći rajh. I oni koji su uspjeli ostati u svom domu i oni koji su bili bez njega suočili su se s velikom gladi. Povisničari Williamson Murray i Alan Millet u knjizi A War to Be Won pišu. Samo su savezničke okupacijske snage imale osigurane obroke, od kojih je dio nekako našao svoj put prema crnom tržištu, a dio su dobili civili koji su bili unajmljeni za obavljanje težačkih poslova za savezničke vojske. Jedino što su evropljani mogli ponuditi u zamjenu za tu hranu bile su seksualne usluge, koje su obeshrabrivale zapovjedi koje su branile zbližavanje sa stanovništvom, ratni suveniri i umjetnička djela. Ostaci hrane američke vojske nisu mogli hraniti stotinu milijuna ljudi koji su ovisili o pomoći i dopremi hrane i koji su morali preživjeti od 1500 i manje kalorija na dan. Godine 1946. okupacijske vlasti smanjile su takozvana sljedovanja hrane u Njemačkoj na 900 kalorija na dan. Stanje u dobrom dijelu istočne Europe bilo je još gore. Rat između njemačkih i sovjetskih oružanih snaga bio je puno okrutniji i žešći od rata na zapadnom frontu. Okrutnost i žestina bitaka su od zemalja istočne Europe napravili pustinju. Na primjer, Poljska je tijekom njemačke okupacije izgubila oko 6 milijuna ljudi. 85% Varšave bilo je razoreno, pored glavnog još su neki gradovi tako teško stradali. Mađarskoj proizvodnja je nakon rata iznosila samo 30% od prijeratne proizvodnje. Čegoslovačka pak nije tako teško stradala. Pomoć je stizala sa zapada, prije svega iz Sjedinjenih američkih država. UNRA, administracija za pomoć i obnovu Ujedinjenih naroda, davala je veliku pomoć u hrani, odjeći, gorivu i lijekovima. Kada su SAD ponudila jednu drugu pomoć, onu koju je zamislio američki državni tajnik George Marshall, zemlje pod sovjetskom okupacijom morale su tu pomoć odbiti. Sovjetski savez je polako te zemlje izolirao od svijeta. I to se vidjelo recimo po jednoj katastrofalnoj odluci koju je e, Čehoslovačka donijela 47. 48. a također i Poljska kad im je bila ponuđena maršalova pomoć. Amerika je ponudila i to velikodušno, ali i pametno Europi veliku financijsku pomoć, razoneron Europi kojoj je svakako trebala jedna snažna injekcija kapitala, povećanje trgovine i tako dalje. I to je, međutim, e, bilo sa ogromnim zadovoljstvom prihvaćeno u zapadnoj Europi. Prihvatile su to i vlade u Čehoslovačkoj i Poljskoj i onda je Stalin to stopirao. I to je sve zato bilo da se odvoji ta zona kontrole i nadzora i da ne bude pristupa zapadnim investicijama, zapadnom također i političkom utjecaju. I moram reći kad čovjek pogleda šta i kako se je radilo, to nije bio lak proces. Nisu te zemlje baš šaptom pale, nisu se one samo predale, čak i poslije teškog rata i nacističke okupacije i vlasti, nisu se ipak potpuno predale. Bilo je dosta otpora i na samom početku, međutim takav je snažan bio pritisak vrlo iskusnog totalitarnog aparata koji je e, Stalin poslao u te zemlje, na kraju to su bili i komunisti i policajci koji su već u samom Sovjetskom savezu naučili mnogi od njih te sve metode. Toliko je uspješan bio taj sistem da je ipak nadvladao e, sve otpore, ali otpora je bilo nije se potpuno e, sve to tako brzo i lako svršilo, ali može se reći da ipak do 48. 49. kako uspješno, potpuno, kako uz neke još probleme i kompromise, Istočna Europa je zavcijelo postala vrlo strogo kontroliranom, okupiranom zonom e, sovjetske vlasti. Sovjetski savez pretrpio u drugom svjetskom ratu strašne gubitke. Danas se smatra da je tijekom rata poginulo od 26 do 27 milijuna ljudi. Kopnena vojska, monarice, zrakoplovstvo, pogranične i sigurnosne trupe Sovjetskog saveza imali su tijekom rata 8 milijuna 668 tisuća i 400 poginulih. Tijekom rata uništeno je u Sovjetskom savezu 1710 gradova, 70 tisuća sela, 32 tisuće tvornica i 65 tisuća tisuća kilometara željezničkih pruga. Rudnici koji su prije rata proizvodili 100 milijuna tona ugljena i 20 milijuna tona željezne rude sada su bili uništeni. Nakon rata Sovjetski savez je nastojao obnoviti tu štetu i to je činio na sve moguće načine. Jedan od njih bile su reparacije. Iz istočne Njemačke izvlačila su se cijela industrijska postrojenja, kilometri željezničkih pruga, oprema i vozila. Cilj je bio uništiti njemačku industriju i obnoviti sovjetsku. Kako se to činilo, opisuje Mark Mazover u knjizi Mračni kontinent. Nema sumnje da se velik dio ruskih napora da uništi njemačku industriju svodio na nemarno postupanje. Dobar primjer toga bila je likvidacija pogona za proizvodnju porculana u Majsenu. Radni stolovi i peći za sušenje razbijeni su, dok su željezni dijelovi prebačeni u rusku tvornicu porculana u blizini Leningrada, gdje su hrđali nekoliko godina. Nakon istoke Njemačke na red su došle i zemlje istočne i srednje Europe. Bez obzira na to što se u njima spremalo preuzimanje vlasti od strane komunista, i tamo su se demontirali industrijski pogoni i odvoženi su Sovjetski savez. Tražena je isporuka svakakve robe. Na primjer, Poljska je morala od 1946. do 1950. godine svake godine Sovjetskom savezu i isporučivati 13 milijuna tona ugljena po cijeni od 1,3 dolara po toni. Cijena tone ugljena na svjetskom tržištu tada je bila šest puta veća. Na sve to došla su i takozvana zajednička društva. Postala su zajednička e, komercijalna društva, kompanije koje su bile pod sovjetskom upravom diktirale one onakve cijene i onakve uvjete kakvi su odgovarali Sovjetskom savezu, a eto, lokalni namještenici i šefovi tih kompanija morali su to provoditi. Ako su znali da je to na štetu njihovih zemalja. Sve je to škodilo koncepciji koja je ujedno bila i koncepcija tih komunista, njima nametnuta, ali također i od njih poduprta, a to je bila da je put socijalizmu i onda komunizmu kroz industrializaciju kroz brzu industrializaciju u okviru tog dosta kompliciranog i vrlo zahtjevnog programa, dakle naglog razvitka u pravcu prave industrializacije tih zemalja koje su istovremeno bile i oporavljale se od rata, jer neke su isto bile ratom teško razorene, kao recimo Poljska, a istovremeno suočene sa zadatkom da isporučuju i dalje Sovjetskom savezu, tu je ipak se pružila jedna velika šansa jednom prilično velikom broju e, ljudi među stanovništvom, a to je značilo e, prilika nove vlasti, novog sudjelovanja u vlasti, recimo većem broju ljudi koji su došli sa sela, pa dijelu nove inteligencije bio je jako veliki e, program širenja sveučilišne naobrazbe, tehničke naobrazbe, počelo se raditi u novim tvornicama, bile su, bili su pokušaj da se i brzo stvori ta radnička klasa i to je svakako bila šansa za dio ljudi koji su došli sa sela u tim zemljama, a također za tu novu inteligenciju. U tom cijelom kompliciranom sustavu nije bila samo represija, bilo je također i dosta toga što je privuklo neke ljude, jeli, jedan prilično velik broj ljudi, došao je novi sistem, došle su nove šanse za njihovo napredovanje, osiguran im je bio život, nije to bio bog zna kakav život, nisu bile ni velike plaće, niti privlačni izgledi u drugom pogledu, ali bila je šansa. Saveznici su podijelili Njemačku na četiri okupacione zone i Berlin, glavni grad Njemačke, podijeljen je po tom uzoru. 20 predratnih berlinskih distrikata ovako je podijeljeno. Osam istočnih uzeli su Sovjeti. Od šest južnih stvorena je američka okupaciona zona. Britanci su uzeli četiri središnja i zapadna distrikta, a Francuzi su dobili dva sjeverna podjela se temeljila na sporazumu iz Londona od 1944 podjela je potvrđena na podzemskoj konferenciji. Njemačka je tako podijeljena na četiri okupacione zone i njezin glavni grad Berlin podijeljen je na četiri okupaciona sektora. Od tri zone koje su nadzirale Sjedinjene američke države, Velika Britanija i Francuska, godine 1947. stvorena je takozvana trizonija. Prvo su 1947. američke i britanske okupacione vlasti spojile svoje dvije zone kako bi se potaknuo ekonomski oporavak u tim zonama. Tako je nastala Bizonija. U travnju 1949. godine Bizonija je postala Trizonija. Francuski sektor udružio se u ekonomsku uniju koju su tvorili britanski i američki sektor. U rujnu 1948. godine parlamentarno vijeće od 65 članova koje su izabrale njemačke savezne države pod kontrolom zapadnih saveznika počelo je rad na nacrtu ustava koji je trebao predstavljati temelj buduće vlade u zapadnoj Njemačkoj. Vijeće je završilo rad u proljeće 1949. godine. U svibnju utemeljena je Savezna republika Njemačka, u hladnom ratu poznata i pod imenom Zapadna Njemačka. Godine 1948. zapadni saveznici u svojoj Njemačkoj uveli su novu valutu, njemačku marku koja je zamijenila valutu koju je skoro uništila inflacija. Sovjetski savez je odgovorio blokadom zapadnog Berlina. Bila je to prva kriza hladnog rata. Blokada je bila neuspješna i prekinuta je u svibnju 1949. U tom su mjesecu u sovjetskoj okupacijonoj zoni održani izbori za Narodni kongres. Nisu to bili pravi izbori. Birači su mogli prihvatiti ili odbaciti ujedinjene liste kandidata koje je sve nadzirala jedinstvena socijalistička partija, kako se nazivala komunistička partija nakon prisilnog ujedinjenja socijaldemokrata s komunistima. Nakon izbora u listopadu je Narodni kongres prihvatio ustav i stvorena je Njemačka demokratska republika. U istočnoj Njemačkoj bio je dakle jedan problem za vlast utoliko što je nešto se moralo učiniti da se e, e, suprotstavi e, tekuća politika sve većoj integraciji zapadne Njemačke u zapadni sustav, kako ekonomski, tako i e, vojni. I tada je došla na tapet ideja o neutralizaciji Njemačke. Stalin je izašao sa prijedlogom 1952 da se stvori jedna neutralna Njemačka u sred Europe, koju su zapadne sile odbile kao politiku trojanskog konja, jer takva neutralna Njemačka predstavljala bi opasnost za zapad, jer bi očekivalo se pala bi pod utjecaj Sovjetskog saveza i s tom se politikom integracije Njemačke nastavilo. Međutim, sa sovjetske strane, iako taj pokušaj nije uspio, ipak je onda bilo zaključeno da se počne voditi onda jedna konzekventna politika integracije istočne Njemačke u, u sovjetski sistem. Drugim rečima, ono vrijeme kad je još postojala neka mogućnost da se stvori neka neutralna, ipak prosovjetska e, Njemačka, ujedinjena Njemačka, to je vrijeme prošlo i ta ubrzana integracija koja je počela 1952. imala je određene posljedice unutar istočne Njemačke, počela je sve jača kolektivizacija poljoprivrede, što je značilo da je došlo do i ozbiljnih pomicanja u stanovništvu, mnogi su se udaljili iz tih poljoprivrednih područja, pala je proizvodnja, došlo je do nacionalizacije još postojećih privatnih poduzeća, došlo je do jačeg pritiska na crkvu, došlo je također do eh, jačeg općenito političkog i policijskog pritiska. Nakon pada nacističkog režima u sovjetskoj zoni uspostavljen je novi sigurnosni aparat. U zonu je stiglo više od 2000 pripadnika NKVD-a, Narodnog komesarijata za unutarnje poslove, i više od 400 pripadnika NKGB-a, Narodnog komesarijata za državnu sigurnost. Pored toga, u sovjetsku zonu stiglo je devet streljačkih pukovnija sigurnosnih jedinica. Na čelu tog aparata bio je prvo general pukovnik Ivan Serov, a onda Nikolaj Kovalčuk. Rad u onome što će se kasnije nazvati Njemačkom demokratskom republikom bio je za sovjetske sigurnosne organe pun novih izazova. 28. rujna 1948. zapovjednik sovjetske vojne administracije u Tiringiji ovako je Moskvi pokušao opisati teškoće s kojima se susreću sovjetske okupacione vlasti. U Njemačkoj je dugo vladalo pravilo, čak i u vrijeme fašizma, da kad čovjek bude uhićen zbog kriminalnog ili političkog prijestupa, njegova obitelj bude obavještena o sudbini te uhićene osobe. Članovima obitelji dopušteni su posjeti. Članovima svećenstva dopušteno je da posjećuju uhićenike kako bi se molili s njima ili slušali ispovjedi i tako dalje. Čak i pod fašizmom, kada je osoba bila osuđena na smrt, njegova bi glava bila odsječena, ali tijelo bi bilo predano rođacima kako bi ga pokopali. Nijemci su se na to tako navikli da to povezuju s idejom slobode ličnosti. Oni vide tu slobodu u tome da do uhićenja može doći samo ako sudac koji posjeduje dokaz o krivnji neke osobe može izdati nalog za njezino uhićenje i da ta uhićena osoba uvijek ima pravo na savjet odvjetnika. Naši sovjetski sigurnosni organi s druge strane vode bitku protiv političkih kriminalnih elemenata drugim metodama. Zapovjednika u Tiringiji brinulo je da glasine o nestancima i nepoštivanju prava koje su postala prije dolaska Crvene armije ne izazovu pobunu u njegovom sektoru. Drugi zapovjednici nisu imali te obzire. Samo u takozvanim posebnim kampovima za internaciju završilo je 135.000 Njemaca i 35.000 stranaca. Sovjetski sigurnosni organi brzo su počeli stvarati lokalnu političku policiju. U kolovozu 1946. stvorena je njemačka administracija za unutarnje poslove. Ta je pak administracija bila dio odjela za kriminalistička istraživanja i imala je ime K5. K5 je bio prethodnik institucije koja je nastala 8. veljače 1950. Tog je dana Narodna skupština Njemačke demokratske republike donijela zakon o osnivanju Ministarstva za državnu sigurnost. Ministarstvo će biti poznato pod kraticom Štazi. Ministarstvo će biti ključno za uspostavu i održavanje komunističkog poretka u istočnoj Njemačkoj. I šta se onda dogodilo? Još je uvijek postala mogućnost za istočne Njemce da prelaze u zapadnu Njemačku, ipak nije još bilo Berlinskog zida, nije bilo tih svih mehanizama i naglo je porastao broj, naglo je porastao broj onih koji su prešli u zapadnu Njemačku. Tako da recimo od 49. do 51. ako se ne varam, jedno svega 60 tisuća ljudi je prešlo u zapadnu Njemačku, a recimo od 1953. dakle godinu dana nakon što je uvedena ta politika integracije, njih je prešlo prebjeglo u zapadnu Njemačku 250 tisuća i taj se broj stalno povećavao. I sad se je našla i sovjetska vlast u Moskvi, a također i lokalni istočni njemački, istočni njemački režim, našli su se u jednoj dilemi što učiniti, kako nastaviti dalje, da li ići dalje s tom integracijom ili nešto novo učiniti. I kako se to često za zapadne strane nije primijetilo, postojale su te ozbiljne dileme, postojala su kolebanja i na kraju je Moskva zaključila da ipak treba krenuti nešto blažim putem početkom 1953. i to se zna zašto. Stalin je umro. Došlo je do kolebanja unutar sovjetskog vodstva o tome šta činiti. Vrlo je veliki utjecaj dobio Lavrenti Berija, šef policije koji je unatoč groznoj reputaciji koju je imao kao nasilnik i razne druge svoje nemile karakteristike, imao tu ideju da treba početi izvjesnom liberalizacijom. I zahvaljujući Berinoj interpretaciji, ali ne samo njegovoj, nove situacije, počela je jedna blaža politika. To je dakle značilo manje više da se reversira prijašnja politika velikog pritiska, integracije, nacionalizacije, kolektivizacije i tako dalje i da se počne nekim pristupačnim e, mjerama pokušati privući opet pučanstvo uz režim. Godine 1953. umro je Josif Istarionović Stalin i razvila se bitka za vlast. Tko će naslijediti gazdu, kako su Staljina nazivali ljudi oko njega. Dva su kandidata imala najviše izgleda, Nikita Hruščov i Lavrenti Berija. Berija je u Staljina bio čovjek kojega su se najviše bojali. On je od 1938. bio šef svih tajnih službi i desna ruka Staljina u provođenju velikih čistki. Bio je i opak čovjek. U slobodno vrijeme kružio automobilom po ulicama Moskve i tražio lijepe djevojke koje je kasnije silovao. Li taj opasan čovjek nakon Staljinove smrti počeo se zalagati za u to vrijeme nevjerojatna rješenja. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše. Istočna Njemačka bila je posebno težak slučaj. Zbog prisilne industrializacije i kolektivizacije i oštre protuvjerske kampanje, skoro pola milijuna ljudi pobjeglo je na zapad. Njemačka demokratska republika suočila se s onim što je Georgi Maljenkov nazvao opasnost unutarnje katastrofe. Berin nevjerojatni odgovor bio je da se razmisli o napuštanju istočno-njemačkog komunizma i da se dopusti ujedinjenje neutralnoj Njemačkoj u zamjenu za značajnu kompenzaciju od zapadnih država. Kada se vodstvo u Kremlju 27. svibnja 1953. godine pozabavilo njemačkim pitanjem, Berija je izjavio Njemačka demokratska republika? Što je to? To čak nije prava država. Na životu je održavaju sovjetske trupe. Berija je još na tom sastanku rekao, sve što trebamo jest miroljubiva Njemačka. Je li ona socijalistička ili ne, to nas ne treba zanimati. Berijini prijedlozi išli su predaleko. U borbi za vlast pobjedio ga je Hruščov, a Berija je optužen za špijunažu u korist Tita i zapadnih sila. Bio je pogubljen. A istočna Njemačka zadržala je svoj režim i ostala u sovjetskom taboru. protiv tog režima na kraju su se pobunili radnici. Ipak se je režim zaintačio na industrijskoj proizvodnji, bile su upravo povišene norme industrijske. Recimo, bilo je jedno jako nepopularno povišenje industrijskih normi koje su bile obavezne za 10%. I to e, povišenje je bilo jedna od mjera za koje se očekivalo da će biti e, dokinute. Međutim, unatoč svim drugim mjerama e, koje su vodile nekom poboljšanju, ublaženju situacije, ova mjera je ostala. Onda je to izazvalo među radnicima, recimo počevši od Berlina, gdje su se radile, ja se točno sjećam, poslije svojih mnogih e, posjeta, Štalin aleje se zvala, ta velika, velika ulica Unter den Linden, zapravo, koja je bila simbol e, socijalističke izgradnje, ti grozni blokovi koji su se podizali, ti ratnici koji su tamo radili, to je bilo u lipnju 53. na jedan put su krenuli u štrajk, revoltirani time što nisu te norme dokinute, odnosno baš ta 10% e, norma 10% povećanja i onda je iznenada je taj štrajk zapalio se i drugdje, proširio se i drugdje. I to je bila jedna velika drama koja je zaprepastila režim. Režim je bio zaprepašten, ne samo štrajkom u Berlinu, koji je bio očito dobro poznati u drugim dijelovima eh, istočne Njemačke. Zašto? Jer su zapadno-njemačke agencije, televizija, radio o tome izvještavali. Znači, cijela zemlja je saznala zato što se dešava i na kraju došlo je do nekih 400 ili 450 štrajkova sličnih eh, širom istočne Njemačke. I u toj situaciji režim je izgubio glavu, crvena armija je bila pozvana da dođe u pomoć, počeli su okršaj i ubijeno je službeno, se tako smatra, oko 30 ljudi. Međutim, brojka, koliko je to e, se zna, iz kasnijih vijesti i kasnijeg proučavanja je više bila bliže nekih 3000 ili možda čak i veća. Godine 1912. Walter Ulbricht Stolar po zanimanju pristupio je Njemačkoj socijaldemokratskoj partiji. U Prvom svjetskom ratu Ulbricht je služio na raznim ratištima i dva je puta dezertirao. Nakon rata postao je član komunističke partije Njemačke. Godine 1923. ušao je u centralni komitet, a nakon dolaska Staljina na vlast u Sovjetskom savezu postao je jedan od ključnih ljudi u bolševizaciji partije – Izabran je u njemački parlament, a nakon dolaska nacista na vlast otišao je iz Njemačke. Ulbricht je bio agent kominterne u Parizu, Moskvi i Španjolskoj. Tijekom Španjolskog građanskog rata progonio je trockiste i pripadnike ostalih od Staljina na smrt osuđenih komunističkih frakcija. Tijekom rata Ulbricht je širio komunističku propagandu među zarobljenim njemačkim vojnicima. Tijekom tog razdoblja upoznao ga je i Lavrenti Berija. Kad ga je vidio na jednom mitingu, Staljinov šef tajne policije Lavrenti Berija izjavio je da nije vidio većeg idiota od Waltera Ulbrichta. Nakon sloma nacista, Ulbricht je odigrao ključnu ulogu u spajanju socijaldemokrata i komunista u jedinstvenu socijalističku partiju, koja će vladati istočnom Njemačkom od 1949. do 1989. godine. Socijaldemokrate u sovjetskom okupacijskom sektoru na ujedinjenje s komunistima prisilile su okupacijske vlasti. Nakon što je 11. listopada 1949. proglašena Njemačka demokratska republika, poznata i pod imenom Istočna Njemačka, Ulbricht je postao zamjenik premijera. Sljedeće godine on je postao generalni tajnik jedinstvene socijalističke partije. Ubrzo je postao najmoćniji čovjek u istočnoj Njemačkoj, toliko moćan da bio u stanju spriječiti destalinizaciju nakon Stalinove smrti. Ulbricht je vladao Njemačkom demokratskom republikom sve do 1971. kada je u svibnju prisiljen otići s mjesta prvog tajnika partije. Umro je 1973. Došlo je do čišćenja istočno-njemačkog partijskog aparata, dakle na svim razinama je došlo po jedna trećina, čak polovica funkcionera je smijenjena, onih koji su bili kolebljivci ili nisu bili potpuno sigurni. Razne mjere koje su bile namijenjene da se ipak tom da se privuče e, pučanstvo su bile reversirane i tada je došlo do jedne politike, uvedena je politika jake ruke i istočna Njemačka je smirana. U tom smislu smirana da se da kako nastavio i dalje odliv pučanstva u zapadnu Njemačku i to je trajalo još e, osam godina, sve do 1961. nije na kraju sagrađen Berlinski zid i stvorena jedna zbilja prilično neprobojna zona duže granice sa zapadnom Njemačkom, ali ipak unutar istočne Njemačke postalo je pučanstvu jasno da neće biti nikakvih promjena, da se ide na e, tvrdi režim i to je ojačalo u unutarnjoj politici Istočne Njemačke položaj Valtera Ulbrichta, koji je bio apsolutno nosilac te tvrde politike. Tako je 1953. godine primirena Njemačka demokratska republika. Do 1989. štazi će izrasti u najveću i najmoćniju tajnu policiju na istoku Europe, osim naravno sovjetske, i uspjeće ugušiti svaki nagovještaj masovne pobune protiv sustava. S Mađarskom je pak bilo puno više problema, govori Krsto Cvić. Kod Mađara je postočaj osjećaj da oni su znali oni su znali da je Mađarska antipatična Moskvi, da je Mađarska neprijateljska zemlja. Drugim rečima, što god se moglo reći o ovim nekim drugim zemljama, to su bile gradacije, ako hoćete, mržnje ili simpatije. U Mađarskoj se znalo da je to zemlja kojoj nema nade u Sovjetskom savezu. Mađarska je izgubila ogromnu vojsku za vrijeme drugog svjetskog rata koja je bila poslana u borbu protiv Sovjetskog saveza takozvana Donska armija, nekih 250 tisuća honveda mađarskih je tamo poginulo i Mađari su osjećali poslije rata da su oni nepopularna zemlja, da ih Rusija ne voli, a onda su i bili pritisnuti izrazito neracionalnom, ako hoćete nepametnom politikom teške industrializacije. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg tjedna govorit ćemo o zemljama istočne i srednje Europe u doba komunističkih režima. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Marke, tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Hrvoje Hanzec i Marija Pečnik-Kvesić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.